50% от човешките гени всъщност са идентични с тези на банана. В това ще се убедите, ако в събота на 3 юни отидете в Техпарка на специалното събитие, подготвено от организацията, която ни предлага да говорим за наука и да усетим правенето на наука, обаче не разбираем език, защото в събота Рацио ни канят на форум Рацио с амбициозната мисия да покажат връзките между всички живи същества. Означава ли това и да възкресят отдавна изчезнали видове, като динозаврите, например, и да ни отворят очите към неща, за които даже не сме подозирали, като социалния живот на тиранозаврите? Добър ден, казвам на основателката на форум Рацио Василена Вълчанова. Добър ден. И на британския учен, палеонтолог Дейн Холм. Хай. <laughs> <laughs> Здравейте! Всъщност Василена ще ни помогне и с превода, но първо да попитам за мащаба на темите, дървото на живота, много на едро и с най-едрите представители, живяли някога на планетата ни, всъщност, макар и от отдавна отминали епохи, какво да очакваме от форум Рацио в събота? Когато създадохме форума Рацио, всъщност целта ни беше наистина да направим събитие, което представя науката по интересен и забавен начин. И за тази цел обикновено разчитаме на лектори, които са много добри именно в това да комуникират наука на разбираем език, на човешки език, както ни обичаме да казваме. И а, този път се стараем да задържим тази тенденция, като ще си говорим основно за теми свързани с биология, генетика, биоразнообразие и палеонтология. Като сме поканили трима международни лектори от Великобритания, които ще ни разкажат за всяка от техните специалности. А, това означава презентации, но ще има и две изложби, доколкото разбирам. Точно така. А, събитието е целодневно. Започваме в 10, приключваме около 5, като а, ще имаме три презентационни сесии, една детална дискусия за това по какви правила природата създава различни видове и защо, например, не съществуват охлюви с колела или трикраки кокошки, например. А в почивките аудиторията ще може да се запознае с много различни животински видове отблизо, защото сме подготвили две изложби, създадени заедно с Националния природонаучен музей Камбан, които ни предоставиха включително и видове, които не са част от перманентната им колекция. Тоест ще могат да видят нашите гости неща, които може би не са виждали, дори и скоро да са ходили в музея. А, видях, че едната изложба всъщност, едната експозиция е наречена а, Ехото ехото на екзистенцията, на съществуването. А, какво, какво всъщност ще видим в нея и тя в какъв вариант ще бъде аналогов или ще има и дигитални и виртуални разходки в историята? И двете, и двете изложби са хибридни. Имаме елементи, които са изцяло интерактивни и аудиовизуални. А конкретно за тази изложба ехо на съществуването или ехо на екзистенцията всъщност ще покажем а, някои застрашени видове и усилията, които полагаме за консервирането им. Включително ще могат да се видят на място видове, които вече са изчезнали и хората всъщност да се запознаят с мащаба на проблема. Няма да разкривам детайли, но имаме една доста интересна визуализация, която показва ясно това каква част от популациите всъщност са застрашени във всяка категория от а, растения, гъби, през а, бозайници, влечуги и така нататък. Сега има едно незабравимо поне за мен звуково сходство между две ключови думи на английски с латински корен. А, existence и Extinctions звучат почти еднакво, а, а са абсолютно противоположни. Съществуване и изчезване, ликвидация, зануляване. А, и така влизаме в темата на специалния ни гост, всъщност британския палеонтолог Дейн Холм. А, нека да го представя накратко. Той също така е и популяризатор на науката, нещо, което е важно, както разбираме от Василена. Писател, преподавател в Куин Мери университета в Лондон, изследовател на поведението на динозаврите и техните летящи роднини. Пише за водещи медии като National Geographic, Geographic, Guardian, Telegraph, Huffington Post. Автор е на две научно-популярни книги. Всъщност най-новата му се казва Бъдещето на динозаврите и това звучи вълнуващо. <laughs> Имат ли те бъдеще и какво е тяхното бъдеще? Но а, преди да кажа добър ден вече и да очаквам а, Ден да ни отговаря, предлагам да чуем нещо, с което се надявам да го изненадаме. Още една част от неговото представяне. Welcome to Terrible Lizards, a podcast about dinosaurs. with Dr. David Home and Izzy Lawrence. On this week's episode, we talk flappy flap their chests, specifically their sternums. Hello and welcome to episode 5 of series 9 of Terrible Lizards. And I know what we're going to be talking about today because we have a flappy flap extraordinaire episode. But we're not concentrating on the flappy bits, we're concentrating on the bits that operate the flappy bits. Dave's face at the moment is in pain. Uh, hello, Dr. Dave Hone. How are you? <laughs> All right, thank you. Well, oh, it's, part, it's partly in pain. Дейв Холн е в студиото и този смях продължава тук. Дейв Холн признава в този подкаст, на който е автор и който всъщност е много прочут подкаст, че самия той не изпитва болка към онзи един момент на подкаста. So in this podcast you're saying that you don't really feel pain. Mm. Sure, you're desensitized, let's say. А, но и динозаврите не изпитват повече болка, тъй като не съществуват. And dinosaurs don't experience pain currently because they don't exist anymore. Well, they don't exist anymore, no, fortunately. Um, but certainly, you know, as living real animals, they would have experienced pain. I think people. oh, sorry. <laughs> А, да, динозаврите наистина за жалост вече не съществуват, но със сигурност, когато са били живи, болката е била част от живота им. За жалост или за щастие, защото ако имаше динозаври, може би нямаше да бъде лесно нашето съществуване. So is it unfortunate that dinosaurs are gonna or actually a fortuitous case because maybe we would not have existed? Yeah, um, certainly we would have struggled to deal with animals like Tyrannosaurus that's 13 meters long and seven or eight tons as a predator that's very different to anything <laughs> we, we, we've ever encountered as a species. Със сигурност би ни било доста трудно, особено да се справим с вид като тиранозавър Рекс, който е бил с дължина 13 метра и е тежал 7-8 тона. А, безспорно, ние в момента нямаме такива, а, а, такива видове, от които да се притесняваме. Наистина ли динозаврите са имали богати социални отношения а, и са работили в екип, сработвали са се в екип, имали са социална структура? So did dinosaurs really, um, you know, have uh, robust, uh, complex social interactions, and did they work in teams or in groups, let's say? That is the big question um, from my research, really, and the short answer is I'm sure that they did, but the actual evidence for that is very, very little. Това всъщност е големият въпрос, който занимава всички мои изследвания и краткият отговор е, че аз съм убеден, че те наистина са имали сложен социален живот и взаимовръзки, но а, доказателствата, които можем да намерим за това са много ограничени. От какъв характер могат да бъдат тези доказателства и какво търсите? So, what could be the evidence of social interactions, and what are you actually looking for? Uh, so, a big thing is looking for um, fossils of groups found together, which I think people would think is kind of definitive evidence, but there's lots of reasons that animals could die or be preserved in a group when they didn't necessarily live together like dying from a flood or a drought or something like this. Едно от основните доказателства, които търсим, е намирането на вкаменелости, които показват групи от динозаври, които са, ам, са изчезнали заедно, които са умрели заедно. А, и повечето хора биха преценили, че това е ам, неоспоримо доказателство за социалните им интеракции. Но всъщност има много различни причини, поради които а, видовете биха могли да бъдат запазени по този начин в каменело заедно. Например, смърт от наводнения или от голяма суша. А вас какво ви накара да мислите, че може би те имат социални интеракции, които са отвъд просто груповото присъствие на едно и също място? What led you to believe that they actually had social interactions that go beyond just existing within the same environment? So, one of the big things we look at is evidence for uh, displays or evidence for combat within a species. Едно от основните неща, които търсим е демонстрация на перчене на видовете пред женски, например, или, демонстра... а, или а, доказателства за това, че те са се борили едни с други. So one of the obvious ones would be Triceratops, so the famous animal with the three horns. And what we find is that Triceratops often have injuries on their skull in the place where you would expect horns to hit from another Triceratops. So that shows they're fighting each other Един от примерите, които а, вече имаме е с видът трицератопс. А, това са тези големи динозаври с а, а, три рога отпред на челото си. А, при тях намираме в, в каменелостите, в а, техните черепи, виждаме следи от наранявания, които изглеждат точно така, сякаш а, те са били ударени от друг рог на, от същия вид. Тоест това ни дава да вярваме, че всъщност те се борили едни с други в а, директно съревнование между мъжки, да речем. Това ли, е, това ли е знака? Всъщност, излиза ли, че войната вътре във вида а, а войната е голяма тема. Аз допреди малко говорех основно за войната в Украина, че водата, в, срещу Украина, че войната вътре във вида е знак всъщност за а, социална организация. Се could we actually say that the um, evidence of uh, war within one species, um, and war is obviously a big topic nowadays, um, is this uh, a, a, definitive piece of evidence that uh, these um, these species had social interactions? I mean, anything like that is a social interaction because it's you know interaction between groups or even individuals of one species. If we're then talking about things like something close to say chimpanzees or you know animals that live in tight groups and you know have friends and a leader and things like this that's way way harder for dinosaurs and that data is basically doesn't exist Всъщност, ако се замислим, всеки вид взаимодействие между индивиди от един и същи вид е някаква форма на социална интеракция. И в момента имаме такива доказателства, доказателства за съревнование на, вътре във вида. Но а, ако говорим за нещо по-сложно, например, а, ако вземем поведението на шимпанзетата, които а, живеят в а, така, доста а, социално зависими групи, които имат приятели, имат лидер на групата, тук вече говорим за необходимост от доста по-сериозни доказателства, които на този етап нямаме и не е сигурно дали бихме могли да открием въобще. Защо динозаврите, имате ли отговор на въпроса, защо динозаврите са толкова вълнуващи за децата? Колкото по-малък е един човек на възраст, толкова повече се вълнува от големи животни. Do you have uh, your own answer, at least, as to why dinosaurs are so interesting to kids? It seems like the smaller a human being is, <laughs> the larger interest they have in large animals. Um, I I get asked this question about every six weeks, I think, um, by different people. I don't have a simple answer. Um, the only thing I always want to say, though, is whenever I do some big event um, it's usually the kids who come over and want to talk about dinosaurs with me, but it's actually the adults who stay longer and ask more questions. So I really want to get past the idea that dinosaurs are for kids because kids do love them, but adults are really interested too. And that's why I'm here. <laughs> А, всъщност този въпрос ми го задават много често, може би веднъж на всеки 6 седмици трябва да отговарям на него. И а, въпреки, че нямам директен отговор, това, което мога да ви кажа е, че когато а, присъствам на големи събития, където говоря за динозаври, със сигурност децата са първите, които идват при мен и започват да задават въпроси. Но възрастните всъщност остават по-дълго и задават повече въпроси. Така че искам да се избавим от този мит, че динозаврите са само за деца Всъщност те са много интересни и за възрастните и именно за това съм и в София сега. Кой е най-интересният за вас лично вид динозавър? What's the most interesting to you species of dinosaur? Um, so my answer to this is always Protoceratops. So this is an animal that would look like Triceratops just without the horns and is only meter and a half long, so much smaller. Uh, and this is from the end of the time of dinosaurs in Mongolia, and we just have so many great fossils of this animal that it actually it's been the model for my research on social behavior and that side of dinosaur biology because there's just so much good material. А, отговарям на този въпрос с вида протосератопс. Това е вид, който много прилича на трицератопс, но няма а, роговете на главата си. А, бил е голям около метър и половина и можем в момента да намерим доста запазени в каменелости на този вид, особено в района на Монголия, тъй като това е вид, който е живял в късната епоха на динозаврите. И всъщност това е вида, който аз използвам при изследването на социални социални взаимодействия, защото просто имаме толкова много добре запазени данни за този вид и информация, която можем да използваме. Сега един такъв въпрос. А, има ли нещо общо между динозаврите и а, съвременните хора? So a, a, curious question is there anything that um, sort of connects modern humans and dinosaurs is there any form of like alignment in their behavior or anything else well with with humans not very much really but you know there are basic instincts that operate for almost all animals you know the response to danger the need for food um, wanting to have offspring this is all you know, fundamental biology which unites us and dinosaurs and fish and birds and many other <laughs> things. Всъщност няма толкова много директни паралели, които бих могъл да направя, но едно от нещата е, че всички видове на планетата всъщност се задвижват от едни основни инстинкти, които всички следваме. А, например, това да търсим храна, а, да се, да отговаряме веднага на потенциална заплаха или това да искаме да създадем потомство. И това са инстинкти, които свързват динозаврите, хората, както и всички други видове на планетата, птици, бозайници и така нататък. Защо а, книгата ви се казва Бъдещето на динозаврите, ако те са а, изчезнали а, напълно в миналото? Why does your new book's title contain the word future in it? If if they are um, like long gone, um, what's the future of dinosaurs? Yeah, um, I don't like the title. Uh, the publishers <laughs> made me put that. Um, but the book is kind of about where research is going. Um, what do I think we're going to learn in? five years or ten years or 50 years about dinosaurs that we don't know now. And so, in that regard, it is about the, the future unknowns of dinosaur science. А, трябва да си призная, че не харесвам това заглавие. Това е един от честите случаи, където издателя взима едно решение, с което автора не е напълно съгласен. А, всъщност, това, което а, обяснявам в книгата е, е на къде вървят изследванията на динозаврите и какво бихме могли да научим а, в следващите 5, 10 или дори 50 години от изследванията. Така че в този смисъл говорим за бъдещето на изследванията за динозаврите и какво потенциално може да разкрие то. А какво потенциално на вас ви се иска да разкрие това изследване? And what would you love to see research uncover for dinosaurs in the future? Oh, uh, everything really, but I I guess so much of what I do is based around you know these these rare exceptional fossils that capture moments of interactions so things like injuries that show they were fighting um, or bones inside them to show what they were eating. And yeah, we more specimens like that change how I do my work. А, със сигурност искам да научим всичко възможно за динозаврите, но при мен са много важни точно тези а, редки вкаменелости, които откриваме, които ни разкриват всъщност взаимодействия между различни видове. Като, например, а, следи от съревнование или а, кости намерени в а, стомаха на дадени видове, които ни показват какво те са яли преди това. И а, именно такива вкаменелости всъщност променят кардиологията кардинално посоката на моите изследвания и това е нещо, кое, от което аз се интересувам най-много. И накрая да задам въпрос към Василена, може би, но и а, към а, Дейв. А, този въпрос идва от а, начина по който всъщност привлякохте и моето внимание. Защо няма животни с начетен брой крака? Има ли ясен и бърз отговор? И защо птиците никога нямат зъби? Аз не бих могла да отговоря директно на този отговор и много бързо, на този въпрос и много бързо ще го прехвърля, защото а, всъщност това е една от причините ние да създадем рацио, да довеждаме хората, които знаят отговорите на въпросите, а ние като организатори обожаваме да ги слушаме. Добре, какво да попитаме, Дейв? Защо птиците нямат зъби? Не. So, um, one of the key questions in the information about the event is related to the forbidden phenotypes discussion mm. you have and the question why do birds never have teeth? Is there a definitive answer to that? There, there really isn't. Um, my best guess is at some point they lost them, but we also don't know why. But the way in which they lost them genetically made it almost impossible to get back. Um, pretty much like how we lost our tails. Всъщност нямаме съвсем точен отговор на този въпрос, но ако трябва да спекулирам, бих казал, че а, в един момент от генетичното, от еволюционното развитие на видовете, те са загубили а, способността да имат зъби и не са успели да я върнат и до ден днешен. А, нещо а, сходно се е случило и при нас. А, това е причината ние да няма опашки. Загубили сме тази възможност да създаваме опашки на генетично ниво и все още не можем да си я върнем. А защо няма животни с начетен брой крака? And why are there no animals with an odd number of legs? Probably because it's basically less efficient to move around, but there are some sort of cheats. So kangaroos, we say they move with five legs because they'll actually use their tail when they're walking slowly. So they have four legs and a tail, which makes five. Um, Основната причина за това е, че от еволюционна гледна точка не е ефективно да се движиш с нечетен брой крайници, а, но има видове, които хитруват, например кенгурутата, които се движат на пет крайника, включвайки опашката си. Много ви благодаря, Василяна Вълчанова, основателката на Рацио и на Дейв Хол. Не забравяйте, че само на 3 юни на форум Рацио в Техпарка ще имате възможността да станете част от социалния клуб на динозаврите, онези истинските от сцената на еволюцията, а не от политическата сцена, за която винаги има повече време по медиите.